Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغيد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا صلاح الدين Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar. Barcha payg'ambarlarning peshvosi, butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarimiz Muhammad salomga salovat salomlar bo'lsin. U kishining ahllari, ashablariga va u zotga ergashganlarga Allohning rahmati yog'ilsin. Butun olamlar Robbisi Allohga hamd bo'lsin. Ishlarning oqibati taqvodorlar uchundir. payg'ambarlar xotimasi Muhammad alayhisalomga va jamiki nabiy va rasullariga salovat va durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Jumadan jumagacha dasturimizni tinglovchi aziz aka-uka birodarlar va opa-singillar. Juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum qadrli mujohid va muhojir birodarlar. hamda opa singillar va butun dunyoda bizni internet orqali tinglaydigan muxlislarimiz. Ushbu kunni Alloh taolo barchamizga xayrli qilsin. Mana bugun juma dasturimizni 70-soniga ham yetib keldik. Bugun hijriy 8-jumadus soni 1434-yil. Milodiy yil bo'yicha 19 aprel 2013-yil. Navbatdagi juma dasturimizni e'tiboringizga havola etish bilan ko'nglingizga xushnudlik solsak, biz ham xushnud bo'lamiz. Barchamizni Alloh solih bandalardan qilsin. Mana bir muddat texnik nosozliklardan keyin yana radio to'lqinimiz ishga tushdi. Alhamdulillah. Faqat avval bizni FM 102 MHz to'lqinlardan tenglagan bo'lsangiz, endi esa 108 chi megagerz to'lqinidan tinglaysizlar inshaalloh. Alloh taolo dasturimizni davomli bo'lishini nasib etsin. Quyosh bir kun o'char, foniy shamchiroq. Faqat Alloh qolar, oliy muqtadir. Bul makondan o'tar karvon ko'p biroq. ravon g'olib ketar karvon bittadir. Amal xayri bo'lar oxir farog'at. Haq rizosi faqat solih ishdadir. Dilda hikmat, tilda bo'lsa balog'at. Bilar ul mu'minga narvon bittadir. Adashgan dalillar dardi safoda, qalbiga jabrda, tanga jafoda, kechirgan umriga yo'qdir ifoda, nafsini bog'lagan arqon bittadir. Bashar olmish yaratgandan xitoblar. Ul xitoblar amri farmon itoblar. Bandalar had buzib yozmish kitoblar. Haq kitobi Adil Furqon bittadir. Kim kelar dunyoga rohat ko'rgani? Kim kelar osmon binolar qurgani? Vale bilmas yurakning har urgani g'animatdir. Bu bir imkon bittadir. Rasululloh deganlar ummatiga ne yetar ul oxirat qimmatiga. Ko'z tutmagil bandasin himmatiga. Rizq berar ul buyuk Rahmon bittadir. Jumadan jumagacha dasturimiz davom etadi. Endi hafta davomida Jundulloh ovozi radioyimizda qo'yilgan kechki dasturlarni yodimizga tushirish uchun haftanomamizga o'taylik. Juma Ustozlar ilm amonat bilib, bizlarga yetkazilar, bizlarin qurbon qilib biz mana shu yerda hikmatni bilishlikka muhtojmiz shuning uchun ham mustamlakachilar islomning ashaddiy dushmanlari islom kuchlarining haqiqiy ilm maydonida rivojlanib borayotgan vaqtida hayot bilimlarini o'rganayotgan vaqtda ular musulmonlarning hayot bilimlarini rivojlanib hayotda rivojlanib ketib qolishligidan qo'rqib ular maxfiy o'zlarining yollanma domlalariga maslahat berishadilarki xalqlarni hammasini ibodatni ko'p qilishlikni nafl namozlarni ko'p o'qishlik haqida mavizalar qilib berishlik maslahat beradi shunga o'xshagan yana buni kengaytiribroq aytsak millat haqiqiy shajoat ruhi bilan o'sib turgan vaqtda ularga halim bo'lishlik haqida kitob o'qib berishlikka tavsiya berishlik bu millatni uxlatishlikdan boshqa narsa emas halimlikning yaxshiligini juda yaxshi bilamiz deyishimiz kerak shu bilan birga kimga halim bo'lishligini ham yaxshi bilamiz demoqligimiz kerak shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar islomda azimat bor islomda azimat bor kufrga taslim bo'lmaslik bor va ijozat bor. Ruxsat bo'lgan, joiz bo'lgan narsa bor. Ya'ni tilini uchida o'ldiraman desa, kufr kalimasini aytib, jonini saqlab qolishlik bor. Lekin mana shu ruxsatdan, mana shu mana shu va'da qilingan, ijozat berilgan narsadan mana bu sohirlar ishonmadi ular. Shuning uchun Qur'onga ularni qissasi bitib qo'yildi. Albatta aytib o'tdik joiz bo'lgan narsa bor. Bugun islom ummatini kofirlarning oyog'ini ostida zalil qilgan narsa. Kofirlarning oyog'ini ostida nomuslarni top taltirgan narsa mana bu joiz bo'lgan, ruxsat berilingan amallarni qilishligidan. bo'ladi. yakshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli alloma abdul aziz Rojihi aytadilar kufr qalb bilan ham vujudga keladi masalan Allohning butun borliqni tarbiya qiluvchi zot ekanligini yoki butun borliqqa mutlaq hukmronligini yoki ibodatga faqat u zotning munosibligini yoki namoz, roza, zakot va haj kabi Qur'onning ma'nosi qat'iy oyatlari ila sobit bo'lgan ibodatlarning farziyligini qalbi ila inkor etsa, albatta kofir bo'ladi. Qaysi shaharlarda tarki dunyochilik ko'proq avj olgan bo'lsa, axloqsizlik va fisq fujur eng avj olgan joy o'sha yer bo'lar edi. Ana shu asrda insonning sharafi va ulug'ligiga dushman bo'lgan fujur va adashishlik jam bo'lgan edi. Jumhurning fikri zaiflashib qolganidan odamlar shu holga kelishgan ediki, insonlar o'rtasida bo'ladigan uyatsiz so'zlar va yomon suhbatlarga e'tiborsiz qarar edilar. Alhamdulillah jumoya kela kelgandan keyin shu sanatoriyaga kirildi. Sanatoriyada aydagi narsalarni g'animat olinib, keyin undan nari o'tib ketildi. Ana shu Qirg'izistonning askarlari Ya'ni bir katta tog'i tepasidan katta sangar olganida taqriban u 150 ga yaqin Qirg'izistonning askari ekan. Mana bu jangni tartibini aka o'zi qildi. dushanba Qaflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon mana shu haqiqiy olim rabboniy qozi bir vaqtni o'zida ahli ilm va bir vaqtni o'zida jangdagi sher qo'mondon bizlarni olimlarimizga bizlarga ibrat dirki ana shu vaqtda 212-yili u kishini yoshlari nechida edi o'zi? Hisoblab ko'rganimizda 70 ta bo'ladi. Bular haqiqiy olimlar o'zlarini mana bunday vazifalarini ado etishgan. Ular o'zlarini yoshlariga qarashmagan. Ular o'zlarini katta bir ilm, katta bir xazina manda bor. Bu agar men ketadigan bo'lsam, zoya bo'ladi deb o'zlarini qimmat qilib yuborishmagan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan, sahobalardan, salafi solihlardan seshanba taqvoing qaydadir iymoning qayda olisdan qo'rqitgan haybating qayda ko'tarib qadding ularni nima esankiratdi ularni tasodifiy hujum yoki puxta harbiy reja dovdiratmadi balki ularga musulmonlarning jon jahdlari bilan ortga qaytmay jang qilishlari yangilik bo'lgandi. Musulmonlar dinlari, islomiy vatanlari, sharaflari va nomuslarini saqlash uchun kurash boshlagan edilar. Mo'g'ullar yillarcha musulmonlarning qo'rqib qochishlariga guvoh bo'lib kelar. Musulmon boshliqlaridan doimo o'zlariga qulluq va mulozamatni topar edilar. Ha, ummat zaiflashishi mumkindir, biroq o'lmaydi. Ulardan kimlardir g'animlarga qulluq qilsa, boshqalari Allohning amri kelgunga qadar dinni va ummatni himoya qilib boraveradilar. Chorshanba. Oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat mana qancha jamoatlar bor birodirlar e'tod berishga umuman ularning imkoniyati yo'q uyda o'tiradi taqar taqar bit avtomatni ochib beradi nima qilib beradi bo'ldi e'dodingiz bo'ldi ketdik afg'oniston e'dod masalasi birodirlar jiddiy masala hazil yo'q bunda Bolalar chiqib ketyapti, bolalar chiqib ketyapti. Inshaalloh jamoatimiz zaiflashmaydi. Lekin o'zini nomardligini ko'rsatyapti-da u. Erkakchilik bo'lish kerakmi joylarda? Kechqurun xirlashib ketsin. Ertalab tursa yo'q. Mujohid odam shunaqa ish qiladi. Muhojir odam shunaqa ish qiladi. E kimdan qo'rqyapsan? Bizdan qo'rqyapsan. Agar biz o'ldirmoqchi bo'lsak, allaqachon o'ldirib tashlar edik-ku, billah. Alloh saqlasin. Agar biz unaqa mofiya bo'lganda, shuncha bolalar tirik qolar edimi bu yerda? payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli Iymon kalimasining lug'aviy ma'nosi tasdiqlash va ma'qullashdir. Imom Abu Hanifa rahimahulloh va ustozlari Hammod ibn Abu Sulaymon rahimahulloh va Imom Abu Hanifa rahimahullohning barcha izdoshlari, shogirdlari, ashablari va Imom Tahoviy rahimahulloh iymon bu til bilan iqror qilish va qalb bilan tasdiqlashdir deb ta'rifladilar. Angliya aholisi 500 yil davomida ko'paymadi. Ruhoniylar va rohiblarning odamlarga chiroyli qilib ko'rsatayotgan va unga targ'ib qilayotgan uylanmaslik hayoti buning sabablaridan biri ekanligi hech bir shubhasizdir. Kohillar va episkoplar tabiblarning o'zlari uchun yetarli sharoitlar yaratib olishlariga hissa qo'shmaganlari uchun ham butun qit'a bo'ylab vabolar va kasalliklar keng tarqalib ketdi. ana shu 7 kunlik yo'ldan O'zbekistonga ketayotganimizda Abdulaziz aka aytgandiki, Muhsin mana shu yo'ldan o'tgan yili Jumaboyi buyrug'i bilan Qirg'izistonga kirib, Qirg'izistondan O'zbekistonga vodiyga tushib, vodiydan Namanganga tushdim dedi. Namanganga tushib, temir yo'l vokzalida ikkita mayorni, ya'ni bu ikkita mayor shu Abdulaziz turmada o'tirganda qiynagan ekan, shuni temir yo'l vokzalida ko'rib qolganimda ikkitasini otdim dedilar. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا atrofga alanglab nazar tashlasam, ko'rindi isyonga to'lgan kimsalar. Bular kim? Hayratdan tilim tishlasam, dedilar. Yashashga kelgan kimsalar. Qayg'uli kunlarda mu'minga ilmas, islomni ko'rib ham insofga kelmas. Aslida dunyoda yashashni bilmas. dunyoga yashashga kelgan kimsalar. Gunoh va fasoddan chiqarsa xordiq, tubanlik bo'lurmi bundan da ortiq? Olinglar shu dunyo sizlarga tortiq, dunyoga yashashga kelgan kimsalar. Umriga taqvodan qurmaydi qo'rg'on. Ko'zlari yilda bir ko'rmaydi Qur'on. So'zlari bo'xton u va'dasi yolg'on. dunyoga yashashga kelgan kimsalar. Kasblari isyon va bahslari ozor, bog'lari tug'yon va hovlisi bozor, hayoti fasodu, tinchligi mozor, dunyoga yashashga kelgan kimsalar. Bundayin kimsalar dunyoga to'ldi. Shu sabab ma'rifat gullari suldi. Qay holda bo'lsa ham yashassa bo'ldi, dunyoga yashashga kelgan kimsalar. balki shu tufayli qalblari kengmas. Nahot bu kimsalar nafsini yengmas, asrlar yashashsin, soatga tengmas, dunyoga yashashga kelgan kimsalar. Bu kaslar iffatdan yiroqda olis. Bu holda yashashlik hayvonga joiz. Yasharlar dunyoga kelgani bois. Dunyoga yashashga kelgan kimsalar. Muzlatkich to'lmasa tonglari otmas. Qorinlar to'ymasa uxlashga yotmas, tiriklikda yashar, lekin hayotmas, dunyoga yashashga kelgan kimsalar. Yumshatim. Muhammadmi? Endi hafta mobaynidagi eng muhim va dolzarb xabarlarga e'tiboringizni qaratamiz. Muhtaram tinglovchi birodarlar, kecha qaboyilimizda fojiaviy ish ro'y berdi. Pokiston kufur hukumatining qo'shtirnoq ichidagi botir askarlari vertolyotlar yordamida kichik yoshdagi bolachalarimizni o'qiyotgan madrasasini nishonga oldilar. Ha, bilmay emas, bila turib hujum qildilar. Aksarlari dadalari shahid bo'lgan yoshgina yetim bolachalar ham ularning hisobida dahshatgar ekan. Holatni vaqiylik bilan tanishtiradigan bo'lsak, aslida bu 3-4 hafta oldin bir mujohidning fidoiylik hujumidan so'ng Ishaget postining yer bilan ostin ustun qilgani hamda 3 kun oldin yana bir posti boshqa fidoyilik amaliyoti natijasida yakson etilganiga javob bera olmay, yo'llarni yopa-yop qilganlari alamlarini kimdan olishni bilmay quturgan itdek duch kelganga akkillab tashlanayotganga o'xshaydi. Har bir hujumlarga ortig'i bilan javob berishga odatlangan armiya fidoilik qarshida yangirab qoldi. Kimdan qasd olish kerak? Kimga javob qaytarish kerak? Kimni o'ldirish va qaysi joyni buzish kerak ekanini bilmay boshlari qotib qolmoqda. Fidoilik bo'lishi bilan ham darrov otishmalar qilishadi. Shahid bo'lishi bilan ruhi osmonga ko'tarilayotgan kishiga qarata otay desa befoyda. Nochor ko'zga ko'ringan odamlarga qarata otishadi. Chunki ularning qo'lidan ham faqat shu keladi. Sidgey posti fidoi tomonidan vayronaga aylantirilgan. So'ng ertasiga qo'shtirnoq ichidagi qahramonlar javob berish uchun maydonga chiqdilar. Aniqrog'i hech dushman uchmas osmonga ko'tarildilar. Armiyalar bilan to'qnashish uchun mo'ljallangan og'ir artilleriyalar yordamida doimgidek tinch aholini o'qqa tuta boshladilar. Bozordagi mashinalar yig'iladigan joy hadafga olindi. Xalqning bir necha mashinasi ichidagi odamlari bilan tir bo'ron qilindi. Qochgan qochdi. Hamma yoq qiy vahima, qurolsiz aholi qochishga tushdi. Nishonga olingan ushbu mashinalarda hijob kiygan muslima ayollar ham bor edi. Hammasi ayovsiz otildi. Mashinalar yongan, bir necha shahid va 20 dan oshiq yaradorlar bo'lgan. To'xtang, ey galvarslar. O'zi bu kimning xalqi? Sizlar kimning bolalarisiz? Shu xalqning farzandimisiz yo qaysidir itdan tarqaganmisiz? Siz bu yerga shu xalqni himoyasi uchun qo'yilganmisiz yo o'ldirish, qirish uchunmi? Ertasi kuni Merali atrofidagi muhojirlarga tegishli joylarni, shu jumladan Abdulloh ibn Zubayr nomidagi madrasamizni nishonga oldilar. Yaxshiyamki, bolalar jam bo'lmagan, o'qish payti emas ekan. Lekin bu murtatlar osmonga nur taratib turgan joyni xuddi ashaddiy dushmanni topgan singari ayovsiz o'qqa tutdilar. Natijada bir necha ukaxonlarimiz yarador bo'lishdi va Qur'oni Karimni yod olayotgan Shahid Abdul Vahhob birodarimizning o'g'illaridan biri bo'lmiş 10 yoshlar atrofidagi Muhammad dadasining ortidan shahid bo'ldi. Allohim o'zing yosh shahidchamizning shahodatini va fidoiya onasining navbatdagi qurbonligini qabul qil. O'zing bizga shahidlarimizni qaslarini a'lo darajada olishni nasib qil. Otishmadan xabar topgan Jundulloh ijodiy guruhimiz zudlik bilan voqea joyiga yetib bordi. avvaliga xalq oshqayotgan tomon borayotganimizda ansorlardan biri shahid mana bu eshikda deb aytib qoldi. Kirib borsak, madrasamizning yosh talabi bo'lgan Muhammad chiroyli suratda yotgan ekan. Mudarrib, mudarrib, mudarrib. Mavlon, bu borsin. Mushkil bo'ldi. Bo'ldi bu yerda yo'q. Mudarrib, hozir ham bor ekan Mavlon. keling nima qilib shundan so'ng dushman o'qidan shikast holatga kelgan madrasa tomon yo'l oldik madrasaga qulf ilingan shunday bo'lsa-da ichkariga kirib qonli manzarani suratga olishga muvaffaq bo'ldik Oradan bir necha soat o'tib, Shahid ukamiz Muhammadga ansorlar tomonidan qabr kavlanayotgan ekan. Mazkur qabr egasi o'z joyiga qo'yilgach, madrasamiz mudiri Bilol Abdulloh yig'ilgan ansor va mujohidlarga pashtun tilida da'vat va nasihat qilib, shahid ukamiz xonadoniga chiroyli sabr berilishini so'rab, Alloh subhanahu va taologa duolar qildilar. Hamda yig'ilganlarga bu shahidni qasdi albatta tez suratda olinishini ham bildirib o'tdilar. Qadirman Izzat G'urunov Alloh subhanahu va ta'ala قرنيه إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا الله سبحانه وتعالى فرمي آكا سنتي إيمان ربا استرزي قيسة لبارنا دنيا لبارنا الله لبار هجرت كاري يا جهاد كاري الله لاش والذين آووا ونصروا آكا سنتي ديتا كير ور كاري ديت buyoqda nusrat bergan edi, buyoq imdod bergan edi. Agar vaqtchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qilgan edi Madinada. Muhajirin siringa hijrat qilgan edi. Bu daraqam ansaram bilan shu edi. Bu yerda iymonro Alloh subhanahu va taolo iymon olib edi, tavhid sotiladi bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda iymon bor edi. Bu yerda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda siringa imdod bergan edi, jihad sira. Kufarda zarba bergan edi. Muhajirin ansar. da vururdu Usama dedem da vururdu. Dem yetimden patışırdı. Kıl bereki vur. Dana dana vursa Abdülhayu da vururdu zahmin şöyle hospital töredi. Dem yetimden. Nur dana siba yetimden şöyle yetimden işte atı kasandı. Ağam zahmin şu vurlar şöyleydi. Da tul yetimden beceğen. Da Allah subhanahu teala da sünnet dekana. Muhajirin de çağlar avansan şi şey şu. İmarat vahşi. Çağ çıklar dedi Pakistan şi. Da murtad Pakistan favç da can kedu da şahit şu. Da yetiman pat şu edi. Muş tasutta da kufur da zada ver ki da tsiringe peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahşi ansaran aga ver kerede, imdat ver da Dasi muhacirin te imdat ver ki Allah subhanahu wa ta'ala razı şi. Ummet o'z mazlum holat ichida. Lekin da der vaqtdagi inshaalloh qasos vaqtida inshaalloh intiqom vaqtida inshaalloh. Da da sifatayna ki inshaalloh. Kabhi chashme tasavvur se dilon ke hukmra dekho aur unka itmina dekho koi चकड़े हुए हैं कामरा से कोई जख्मों से रंगा रंग मुश्को जाफरा जैसे कोई बारूद में लपटे बस एक आतिश फशा जैसे चश्मे तसवुर से दिलों के हुक्मरां देखो और उनका इत्मीनान Keyin voqea guvohlari bo'lgan madrasa bolalari va xizmatchilari bilan suhbatlashdik. Qara, uyg'oq bo'lgan hamma narsani yaxshi ko'rdim. Xayrami? Men uxlayotgandim. Uxlayotganding keyin nima bo'ldi? Uxlayotgandim. o ovozi eshitildi uyg'onib tushdim ustimga changlar tushib nimalar yo'llar to'silib qoldi keyin orqaga qaytdim qayerga yo'l to'sildi men oshxona dedim ichkari xonasi dedim chiqolmay keyin chiqmoqchi edim ustimga narsalar tushib ketmadi deb orqaga qaytdim keyin urib o'tib ketgandan keyin chiqdim chiqsam jaloliddin amakim shu bittasini ko'tarib chiqib kelayotgan ekan zahmiymi zahmiy shahid bo'lmoqchi kallasidan qon chiqayotgan boshini orqa tarafidan muhammad keyin men chiqdim uni yotqizdik keyin kirdik yana ikkita zaxmiyni olib chiqdik sal uzoqroqda turdik urib urib o'tib ketdi keyin moshinaga solib olib ketdik ne qancha otdi necha minut besh minutda otdi necha necha minutda otmadi bilmadim mana shu uzoqdan kelib urdi to urib bo'lib o'tib ketdida uzoqdan urishni boshladi ustiga kelgan to'xtatadi o'tib ketdi gilzalar oldimizga kelib tushayotgandi soatni bilan boshidan boshlaymizda soat yetti o'ttiz ikki edi o'ttiz yetti edi vaqt o'sha paytda men payraydim bir besh yetti sakkizta bola oldimda futbol o'ynab o'tiradi to'p tepib o'tiradi madrasani orqa tomonidan uchta anavi keldida bittasi o'tib ketdi birinchi ikkita ikkitasi kelib urdi borku urib keldi keldi men orqa xona anavga orqa tomonga o'tib ketdim orqa tomonga o'tdimda urdi bir kurug urib ketdi-da, yana kelib petrus otdimi alloh alam bir narsa otdi sezmay qoldim Sherda ikkita yosh bolani aka ukani maqsad 8 6 oltitami zaxmiy bo'ldi jami bitta anavi bo'ldi hozircha shahid deyapti alhamdulillah inshaalloh buning javobini beramiz inshaalloh Jumaga o'tar kechasi jazavaga tushgan murtadlar tungi soat 1 dan boshlab o'zlari turgan sangar atrofini bombardimon qila boshladilar. Yana otdi. Allohu akbar. Ey murtadlar, agar fidoi amaliyotlarga qarshi javob bera olmayotgan bo'lsanglar, bu bolachalarda nima ayib? Bu bolalarimiz sizni nimasi bilan qo'rqitdi? Nega sangardagi mujohidlar bilan javoblashmaysanlar? Ey qo'rqoqlar, kuchlaring yosh bolalar u oilalarga yetdimi? Ta'lim olishimizni, va tinch turishimizni ko'ra olmay qolgan ekansiz. Mayli, tinchlikni buzish qanday bo'lishini inshaalloh ko'rsatib qo'yamiz. Yetimlarimizga hujum qilishning jazosini totasanlar inshaalloh. Bizning qo'llarimiz bilan Robbimiz senlardan o'ch oladi. Sasigan jasadlaring ustidan tepkilab yurganda ko'ramiz. Ko'ramiz inshaalloh. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون أي لك بو كافرlar bu kunda uchrashuvni unutib qo'yganlaringiz sababli alamni azobni totingiz albatta biz ham bugun sizlarni unutdik. O'z qilmishlaringiz sababli abadiy azobni totingiz. Ko'ramiz kim kimdan kular, ko'ramiz. Ko'ramiz kim davron surar, ko'ramiz. Askarman deb g'ururlanib yurasiz. Haqqa qarshi yo'lga xizmat qilasiz. Qur'on yaroq bilan mag'rur turasiz bo'yningizga pichoq tegsa ko'ramiz askarman deb g'ururlanib yurasiz haqqa qarshi yo'lga xizmat qilasiz Qur'on yaroq bilan mag'rur turasiz bo'yningizga pichoq tegsa ko'ramiz ko'ramiz kim g'olib bo'lar ko'ramiz ko'ramiz kim solib to'lar ko'ramiz ko'ramiz kim kimdan kular ko'ramiz ko'ramiz kim davron surar ko'ramiz albatta bunday nomardlikni jamoatimiz birinchi marotaba ko'rishi emas kecha payshanba kuni kech kirishi bilan mujohidlarimiz kofirlar qarorgohlariga hujum qilishlarini jadallashtirib yubordilar. Inshaalloh bu gazandalar o'z qilmishlarining oqibatini qanday bo'lishini ko'rajaklar. Chunki bu ahmoqlar minib ketayotgan kema allaqachon teshilib cho'kishni boshlagan. Alloh hali kimlar bilan ko'ramiz? ko'ramiz kim g'olib bo'lar ko'ramiz ko'ramiz kim solib to'lar ko'ramiz ey shahidlar avlodi sizga bordir nasihat siz ajdodga ergashing ortda qolsin musibat bu ajdodki kufrga mudom taslim bo'lmagan taslim bo'lgan kimsalar aslo muslim bo'lmagan shahidlarning ortidan duo qiling ochib qo'l Alloh qabul aylasin mukofotin qilib mo'l. Bu dunyo bir sinovdir, bog'lanmang bu fanoga. Tillaringiz band qiling faqat hamd sanoga. Jaholatga yetaklar, adashgan yo'lni tutmang. Rasululloh manhaji sizga meros unutmang. Dushman changi yurakka solmasin hech sarosim. Sizni aldab qo'ymasin o'yin kulgu marosim. Buyuk Alloh jamoli bo'lsin orzu o'yingiz. Shu orzuda yashangu, boshqa ishni qo'yingiz. Haq yo'linda yashang, ham shahodatga intiling, shirk kufrga qarshi, nafsga qarshi jang qiling. Gardaningiz bo'sh emas, biling tavhid ilingan. Bu tavhid ravnaqiga qancha mehnat qilingan, islomga xalqon bo'lib, yovga o'tli chang soling, siratlarni varaqlab, ashoblardan dars oling. Qarang zindonda oqqan musulmonlar qoniga, yondiring otash qalang bu kufr zindoniga g'ayri dillar bulg'agan loyqa suvni tindiring sof tuzumga ters yurar siyosatni sindiring jihod ilmin o'rganing ulg'ayib volid bo'ling biringiz odil umar biringiz xolid bo'ling yodga tushsin do'st uchun jonini bergan havoriy bir tomchi suv ustida shahid bo'lgan suvoriy musulmonlar qalbida shamol essin bahoriy Buxoriy avlodidan chiqsin yangi Buxoriy. Bajargan ishlaringiz dindan bersin alomat. It hurar, karvon o'tar, tinmagay hech malomat. Siz malomat qo'ynidan baxtga qayting salomat. Qancha zahmat ko'rmangiz, kelar oxir saodat. Saodat arqonlari bog'langandir shu yo'lga. Biroq iblis tuzog'i to'shalgan ong so'lga. Xushyor bo'ling, doimo ul habisning makridan ne qilsa ham uzilmang yaratganning zikridan. Shudir sizga qilingan ajdodingiz xitobi, sizga yo'l boshchi bo'lsin faqat Alloh kitobi. Rasululloh so'zlarini berilgan rahmat biling, faqat Alloh yo'linda baqoga rihlat qiling. Bo'lar ko'ramiz, ko'ramiz, ko'ramiz kim solib to'lar ko'ramiz. Ko'ramiz kim kimdan kular ko'ramiz Ko'ramiz kim davron surar ko'ramiz O'z domiga tortganda gunoh men Robbimdan men Robbimdan so'rayman panoh yoshlar to'la yoshlar to'la kiprigim guvoh Rasululloh sizni sog'indim o'z domiga tortganda gunoh men robbimdan so'rayman bano yoshlar to'la kiprigim guvoh rasululloh sizni sog'indim ahlim dilga mehr solmadi qardoshlarim so'zim olmadi otamdan ham umid qolmadi rasululloh sizni sog'indim ahlim dilga mehr vujudimni titroqlar bosa parchalandi sabr ham kosa bugun sizni sog'indim rosa rasululloh kelsangiz edi bu holimni ko'rsangiz edi chek qo'yildi quvonchli damga quvonchli dam aylandi g'amga keragim yo'q inim og'amga rasululloh kelsangiz edi bu holimni ko'rsangiz edi ko'ngil deydi ma'siyatga yur molga buncha bo'lmasam g'ayur yuragimni fig'on o'rta yur rasululloh kelsangiz edi bu holimni ko'rsangiz edi asl dindan uzoqda yurdim shu holimda 30 ni urdim gunrohlikda azobni ko'rdim, Rasululloh kelsangiz edi, bu holimni ko'rsangiz edi, jigarlarim hattoki tanim qiyomatda bo'lar ekan g'anim, siz jannatni ravo ko'rganim, Rasululloh kelsangiz edi, bu holimni ko'rsangiz edi, siz yo'q endi zulmatda qoldik, jaholatga kirib yo'qoldik, islomni xor ahvolga soldik. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, posbon degan mo'minga raqib, olib ketar kishanlar taqib, zindonlarda o'ldirar chaqib, Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, xilofatni asta yo'qotdik, himoyasini o'tmishga otdik, so'ng izzatni Yahudga sotdik, Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, boshimizga balolar so'rab, ketmoqdamiz qay tomon qarab, buzuqlikda peshvodir arab, Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, kim dinidan chiqdi chiroylik, murtad bo'lib bo'ldi saroylik, nokaslarga ko'rindi boylik, Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, Islom ketdi, ko'paydi faxshlar, masjidlarga chizildi naqshlar, namozxoni zindonda qaqshar. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, musulmonni o'zgardi rangi, boshqacha din tuzildi yangi, mu'minlarga qaraldi jangi. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, chekindilar ortiga sherlar, tag'in buni mudofa derlar, ayollarga tenglashdi erlar. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, toatlari to'ldi riyodan, umid bormi endi ziyodan, qiz juvoni kechdi hayodan, Rasululloh kelsangiz edi, Bu holatni ko'rsangiz edi, kamaymoqda mu'minni soni, dindan aziz ko'rindi joni, yahudlarga tutashdi qoni. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, noyob erur rizqi halollar, yashinmoqda tungi hilollar, kelmay qo'ysa namozga chollar. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, qayfalakka uchmoqda sayyor, yulduzga ham yetmoqqa tayyor, sodda bashar qilmishi ayyor, Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, qalb ko'zi ko'r, quloqi karlar, yahudlarga tizza cho'karlar, yovlashdilar endi jigarlar, Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, Dajjal sifat ko'rindi bo'ylar, bulutlarga urildi uylar, har eshikda qo'shiqcha kuylar, Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, namoz o'qib ishlatsa jinni, yana da'vo qilmoqda dinni, yolg'onlarga burildi chinni, Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi. Kiprigim guvoh Rasululloh sizni sog'indim hijron bilan o'tmoqda yoshim isyon to'lib egildi boshim tugab qoldi metin bardoshim rasululloh sizni sog'indim hijron bilan o'tmoqda yoshim isyon to'lib egildi boshim tugab qoldi metin barnoshim rasululloh sizni sog'indim o'z domiga tortganda gunoh men robbimdan so'rayman bano yoshlar to'la kiprigim guvoh rasululloh chiroyli xulq bugunda nodir turli gunoh bo'lmoqda sodir bo'lolmadim to'smoqqa qodir rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi buzuqlarga burkandi bog'lar bog' ichinda ko'ngilni chog'lar qilmishidan qulaydi tog'lar rasululloh kelsangiz edi Bu holatni ko'rsangiz edi, o'tkir nishin islomga sancha, musulmonni qalbini yancha, yashar yahud nasoro qancha Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, masjidlarga to'planar shaqol, o'smirlarga deydilar yo'qol, imomlari yurar besoqol Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, O'ylar o'yi xayrli o'ymas, shayx degani dunyoga to'ymas, muftilari jihodga qo'ymas. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, axborlari buxtonni sayrar, mu'minlarni mu'minga qayrar, dunyo bugun fasodda yayrar. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, qirg'in kelib chekindi solim, haqiqatni yashirdi olim, hukumatni boshqardi zolim, Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, musulmonni quyoshi botdi, olimlari uxlashga yotdi, hukumatni tamom yo'qotdi. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, Yahud bugun amalga mindi, musulmonni bayrog'i sindi, Munofiqlar bu holga ko'ndi. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, qilgan ishi islomga ziddiy, Qur'oniga boqmaydi jiddiy, dindan chiqar holati oddiy. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, musulmonning xayoli tarqoq, so'zida she'r, amalda qo'rqoq, yov oldida yurakda titroq, Rasululloh kelsangiz edi, Bu holatni ko'rsangiz edi, ko'karmayin sinsa nihollar, jam bo'larmi endi hayollar, hukumatga minsa ayollar, Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, Alloh uchun to'kkanda yoshlar, qamoqlarda uzilsa boshlar, da'vatchiga otilsa toshlar, Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, bosib tursa ustida zillat, millatchilar sanaydi millat yil ichinda ko'paydi illat rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi tug'yonda keng qanotni yozib bormoqdalar yo'llardan ozib sodiq qolib ko'paydi kozib rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi din yo'liga chiziq chiziblar kitoblarga yozar kiziblar mujohidga qarshi hiziblar rasululloh kelsangiz edi Bu holatni ko'rsangiz edi, yovga qarshi chiqishga qo'rqa, o'girdilar jihodga orqa, shu yo'sinda ko'paydi firqa. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, yuraklarni alamda yoqib, hayrondamiz ummatga boqib, qay tomonga ketmoqda oqib, Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, jang qilishga ummat orlanar, shu tariqa dil g'uborlanar mazlumalar kunda zorlanar rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi biz bo'lmasak jihodda bardam kelmas ekan ummatga yordam jilla qursa hayotga birdam Rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi tortganda gunoh men Robbimdan men Robbimdan so'rayman panoh yoshlar to'la kiprigim guvoh rasululloh sizni sog'indim amal sizga qilmayman havas amallarim bo'lmasin abad jamolingiz ko'rar bo'lsam bas rasululloh sizni sog'indim amal sizga qilmayman havas amallarim bo'lmasin abad jamolingiz ko'rar bo'lsam bas rasululloh sizni sog'indim o'z domiga tortganda gunoh men Robbimdan so'rayman bano yoshlar to'la kiprigim guvoh Rasululloh sizni sog'indim Dasturimizni qolgan mavzular bilan davom ettiramiz. Endi e'tiboringizni Vaziristonning shimolidan Afg'oniston shimoliga tortmoqchimiz. Safimizdagi afg'on birodarlarimiz ham amirimiz Usmon G'ozi akamizning qo'lini ushlab bayat berayotgan damga qaytamiz. Bismillahir Inshaalloh کدام بیعتی که صحابه کرام با رسول الله صلی الله علیه و آله کردگی است ان شاء الله ما هم امو بیعتی را که اونا کردگی زنده میکنیم ان شاء الله تا که زنده هستیم ان شاء الله در امور جهادی با طاقت و توان خود ان شاء الله در امور جهادی ان شاء الله تا زنده که هستیم ان شاء الله اجرا میکنیم ان شاء الله امیر صاحب کدام امری امریکی طبق فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مشریعت باشه ان شاء الله ما با جان و دل ان شاء الله قبول کردگی إيه هستیم ما قبول ان شاء الله و الله تعالی را میخوایم الله تعالی با عبادت ما الله تعالی برای ما شهادت نصیب کنه که الله تعالی خودش راضی باشه و ایمان الله تعالی با شهادت تبدیل بکنه ان شاء الله همیشه شما هم در حق امت inshaalloh दुआ में alloh taolo shumorim sobit qadam साबित कदम mujohidin alloh taolo shumorim sobit qadam शुमारम shumoham azmoham alloh taolo xiyonat sarnazini inshaalloh अल्लाह ताला खयानत सर न जना इंशाअल्लाह मां हमेश में करें कि кудом касае ки хун додан қурбонӣ мо ҳам аллоҳ қабул ayni shu paytlar ommaviy axborotlarda ham biz haqimizda so'z ketadi afg'onistonning shimoli sharqidagi aksar aholisi o'zbeklardan iborat taxor viloyatida al qoidaga aloqador o'zbekiston islomiy harakati faollashgani to'g'risida al jazira telekanali mahalliy afg'on generallariga asosan xabar berdi. Taxor viloyatining ko'p hududi tog'li mintaqalardan iboratdir. Viloyatning Xo'jag'or, Yangiqal'a va Darqat kabi tumanlari Tojikiston bilan chegaradosh. O'tmishda O'zbekiston Islomiy harakati shu hududlar orqali Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston kabi Markaziy Osiyo mamlakatlariga yo'l topishga uringanliklari ma'lum. Biz ham shu mavzuni yana ham oydinlashtirmoqchi edik. chunki afg'on generallaridan biri yaqinda al jazira telekanali muxbiri bilan suhbatda o'zbekiston islomiy harakati so'nggi yil ichida afg'oniston shimolidan chayin kuchayib qolgani haqida aytgan ikki minginchi yillar boshida tolibonning shimolda shariat qonunlarini qaror toptirish urinishlariga faol qarshilik qilib kelgan va mintaqada tolibon rejimi ag'darilishini xursandchilik bilan qarshilagan tahora aholisining bugun o'zbekiston islomiy harakatiga munosabati yaxshilangani aytilmoqda o'n yillar avval otalari va akalari tolibon rejimiga qarshi faol kurashgan tahorlik iroqliklarning hozirgi avlodi Tolibon va O'zbekiston islomiy harakati saflariga qo'shilmoqda deya aytgan o'z ismini aytmagan afg'on rasmiylaridan biri Al Jazira telekanaliga. Afg'oniston shimolining jihodiy inqilobiga oldindan bosh qosh bo'lib kelayotgan Hoji Bashir akamizdan qissaning avvali haqida tinglaylik. Bismillahirrohmanirrohim. rohmanir va ala karim. Shu Peshorda yurgan vaqtimizda bir kuni Hafiz Nurullah chaqirib qoldi. Aytdiki, bitta amoratdan katta mehmon kelgan, bir keling. Uchrashing yashi bilan dedi. Keyin borsam, shu Shoykotni filmini qo'ygan ekan. Hafiz Nurullahning uyida ekan, o'tirgan, <coughs> Shoykotni filmini ko'rib o'tirgan ekan. Menga aytdik, "E, telefonda o'sha harakatdan ba'zi shikoyatlari bor ekan Qori shularni bir kelib gaplashing bu kishi bilan amorat katta mas'ullardan Guantanamodan yangi chiqib kelgan men bilan billaydi Guantanamoda hozir amoratda bir mas'uliyati bor dedi. Atini ham Vali Muhammadmi bir narsa dedi. Kim borsam Shoykotni filmi turgan ekan, ko'rishayotgan ekan u. Keyin film tugadi-yu 2000 ga 2 yozildi-da. Keyin haligi ko'p ta'sirlandi-da haligi nimani mas'uli, amoratni mas'uli. Aytdiki, mashalloh 2002 da bular ish qilishibdi. holatda u holatda u vaqtda biz yo'q edik. kimdir Guantanamoda bo'lsa, kimdir Ahvaqa qochib yurgan, kimdir o'zini saqlashga nima qilib yurgan. Bular 2002 da ishlabdi ekan deb ko'p ta'sirlandi. Keyin Hafiz Nurul aytdiki, mana shu meni ko'rsatdi, bu Qorisayibni xos odamlardan tashqarilarda yuradi. Biron ishing bo'lsa, bunga aytsang, biron gaping bo'lsa, biron shikoyating bo'lsa, bunga aytsang, bu Qorisayibga yetkazadi deb meni unga tanishtirdi. Keyin u kishi o'ylab turib aytdiki, "Hech shikoyatim yo'q" dedi. Keyin menga aytdiki, "Tashqariga bir ozgina gapim bor, tashqarda gaplashamiz" dedi. Keyin tashqarda keyin biroz gaplashdik, u aytdiki, "Qorsab yaxshimi, mujohidlar yaxshimi?" hol ahvolni so'rab, keyin aytdiki, "Mendan salom aytgin Qorsabga." Keyin aytdiki, shimolda ishlar, unda hali shimolda ishlar boshlanmadi. Endi sekin-sekin boshlashga nima qilyapti dedik, harakat qilyapti dedik. Keyin shimolda hech ish yo'q, bo'lmayapti. Shunga Qorsabga aytgin, meni atim faloniga qarsa meni taniydi, billa bo'lganmiz falon joylarda deb o'zini tanishtirdi. Keyin shuni men tomonidan aytgan Qorisoyevga, amoratning mas'ullari shunaqa deyapti, shimolga ishlayapti. Sizlarga nima qilyapti deb aytdi. Keyin gap tugadi-yu, keyin ovqat vaqti bo'ldi, keyin chaqirdi, kelinglar ovqatga dedi. Keyin ovqatda o'tirganimizda keyin ashu ofiz Nurullo gap ochdi, aytdiki, shimolda ish yo'q. ishlarni mazasi yo'q, junubda ishlar yaxshi. Shuning uchun dediki, nima? Bu buni sababi dedi amoratning mas'ullari <coughs> ko'p yordam qilmaydi shimolga, shu junubga beradi. Biz uzoqmiz, shuning uchun bizga biroz yordam qilishlaring kerak deb unga aytdi. Keyin aytdiki, u gap uzoq yaqinlikda emas dedi. Gap dedi sadoqatda, gap dedi ixlosda, ha? rostlikda, azmda gap dedi-da. aytdiki, sen aytasanki shimol uzoq. Mana Qorisab Toyirjon, Jumana Mangoni bilan qatdan dedi. Bular dedi, u shimoldan o'taman dedi. Daryoni o'tamanidan dedi. Lekin ular kelishib Afg'onistonda jamoat qurishdi, shuncha ishlashdi, hozirgacha mana ishlari yurishyapti. Dedi, hozir ham sen shimolda ishi yo'q deysan dedi. Men senga aytaman dedi. Shu Qorisab Toyirjon hozir dedi, mana tirik. Jumana Mangoni shahid bo'lib ketdi. Shu Qorisab Toyirjon dedi, borib shimolga bitta da'vat qilsin dedi. 1000 kishi atrofiga agar yig'ilmasa, men malomat dedi. Lekin sizlar da'vat qilsalaringiz nima hech kim yig'ilmaydi? Aytdiki, gap un shimolda u janubda u yaqinda o'zada emas, sizlarga odamlar ishonmaydi dedi. U shimolda qaysi qavmdan bo'lish qat'i nazarda. Kim bo'lsin dedi, ulardan bir katta, durust, sodiq odam chiqmaganligi bugun bu narsa deydi, ertaga gapidan qaytib oladi. Bugun oq deb turgan narsasini ertaga qora deydi. Shuning uchun shimolda ahlini ularga nimasi yo'q, e'timodi yo'q, ishonch yo'qligidan ular sizlarga ergashmaydi. Lekin qorisoy agar borib bir da'vat qilsa, bir da'vatida 1000 kishi yig'iladi atrofida. Biladiki, shu odam bir narsa desa, ashini qilib ko'rsatadi, ashi gapida turadi. deb u kishi shu javobni berdi. Ko'p mashalloh nimasi, tushunchasi nimasi ochiq odam ekanda. Inshaallohki, biroq qiynaladi odam, biroq nima bo'ladi, lekin asl odamda ixlos bo'lsa, taqvo bo'lsa, qor sahiblardi, shunga o'xshagan ustozlarimizni, shunga o'xshagan katta mujohidlarni barakatlaridan bizning ishimiz masalan shimolda yurishgan. Agar bo'lmasa, ko'p bizga ba'zi zohirda do'st u o'zi botinida bizga muxolif bo'lgan yo hasadi bor, yo munofiq sifat, yo biron boshqa maqsadi borligi uchun biz yo'limizni to'sishga ko'p harakat qilishgan. Lekin alhamdulillah Alloh taolo o'zi yo'lni ochib bergan, ishlarga baraka bergan. Alhamdulillah biz o'ylamagan nimalarda yordamlar Alloh taolo o'zi bergan. I don't think they don't have much power, particularly after uh, Tahir Yildashov. Hmm. There are uh, no united leadership reportedly. Hmm. Harakat ko'p kuchga ega deb ayta olmayman. Tohir Yo'ldosh o'ldirilganidan keyin harakat parokanda bo'ldi. Ular orasida yakdillik yo'qolgan. Ayrimlari Talibonga qo'shilib ketdi, ayrimlari Vaziristonda qoldi, ayrimlari esa Iron orqali Turkiyaga qochib ketdi deydi munaqqid. Albatta Afg'on harbiy qo'mondonligi mazkur mintaqada O'zbekiston Islomiy harakati jangarilariga qarshi amaliyotlarni kuchaytirganliklarini aytishmoqda. Afg'oniston shimolidagi 209 chi harbiy korpus qo'mondoni general zalmay vasonning aytishicha so'nggi uch oy ichida o'zbekiston islomiy harakatiga qarshi amaliyotlar ko'lami ikki baravar ortgan shimoldagi harbiy amaliyotlarimizda asosiy nishon o'zbekiston islomiy harakati jangarlari bo'lmoqda hozir ular mamlakat shimoli sharqi bo'ylab yoyilgan ular mahalliy odamlarni xudkushlik va boshqa tur terror amallariga o'rgatmoqda xuddi xavfli bir virus kabi ko'paymoqda ular deya aytgan afg'on generali al jazira telekanaliga Endi esa Afg'onistonning ushbu kunlar Taliban tomonidan tayinlangan Faryob viloyatining valisining bizga salom yo'llab qilgan ma'ruzasini tinglaylik. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Qaidil mujahidin, sayyidil ansor wal muhajirin فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم عزيز مجاهد مهاجر مراد الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ثانیا Allah subhanahu wa taala sizlarni O'zbekiston Islomiy harakatini va ularni a'zolarini va ularga g'am ko'rgan muhojirlarni o'z hifzi hamoniga asrab va ularni muvaffaqu kamyobu sarfiruzu sarbaland sizlarni bir necha sinsila gaplarimiz bor albatta bu shaxsiy nazarda ham bo'ladi o'zbekiston islomiy harakatini ustiga bo'lgan zulm biz axboriyalardan yo ba'zi o'zbekiston islomiy harakatini a'zolari bilan bir joyga bo'lganda biz eshitganmiz yana o'zbekistonda ko'p qattiq zulmlar bo'lgan va o'zbekiston islomiy harakatini mujohidlari ko'p qattiq zulmlar ko'rgan ularni ansorlari ularni uy joylari hammasi ko'p qattiq zulmlarga duchor bo'lgan alloh subhanahu va taolo rozi bo'lsin lekin bizlar ko'p vaqtlar orzu armonim shu ediki o'zbekiston islomiy harakatini bilan o'tirib va ularni ko'rib yaqinda bir asosiy shaklda ular bilan gapirishlik tafovut shamolda masalasini mukammal davlga ular bilan gapirishlik lekin tonizgacha albatta shu narsa bizga muyassar qilolmadi inshaalloh kushish qilamiz alloh subhanahu va taolo shu narsani bizlarga muyassar qilsin So'nggi oylarda esa O'zbekiston Islomiy harakati Tohor va Kunduz viloyatlarida 2014-yilda xorijiy kuchlar ketganidan keyin hukumatni o'z qo'limizga olamiz degan mujda yozilgan varaqalarni taqada boshlaganlar. Tohor viloyatining ko'p hududlari tog'li mintaqalardan iboratdir. Viloyatning Xo'jag'or, Yangi Qal'a va Darqat kabi tumanlari Tojikiston bilan chegaradosh. O'tmishda O'zbekiston Islomiy harakati aynan mana shu hududlar orqali Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston kabi markaziy Osiyo mamlakatlariga yo'l topishga uringanliklari ma'lum. 2014 yilda xalqaro kuchlarning Afg'onistondan chiqarilishi arafasida Al-Qoida bilan yaqin aloqada ekanligi ishonilgan O'zbekiston Islomiy harakatining mamlakat shimolida qayta faollashayotgani Markaziy Osiyodagi hukmdorlarni tashvishlantirishi tayin. Va inshaalloh mujohidlarning iqtisodiy ham yaxshi bo'lgan va mintaqalar ozod bo'lgan. Ko'p katta-katta mantiqalar bor. inshaalloh ularda birodarlar yaxshi tariqaga ishlarni olib ketadi bular bilan inshaalloh mantiqalarni e, holatlari ko'p yaxshi bo'lib ketadi va biz xohlaymiz inshaalloh o'zbekiston islomiy harakatini ham va bizlar o'zimizni shundoq nazariyamiz bor inshaalloh islomiy o'zbekiston islomiy harakatiga yana yaxshi asosiy ansorlik qilishlik va u muhojir mujohidlarga u mantiqalardan joy berishlik İnşallah bu nersi kubur netimiz inşallah Allah subhanahu wa ta'ala şu yerde mağdur hukam yoksun. britaniyadagi jeyns tahlil markazi ushbu hafta chiqargan hisobotida nato yetakchiligidagi xalqaro kuchlar 2014 yilda afg'onistonni tark etganliklaridan so'ng markaziy osiyoda xavfsizlik vaziyati bilan bog'liq xavotirlar yana ham kuchayishini bashorat qiladi guruh tahlilchilariga ko'ra xavfsizlik kuchlari zaif va yetarli tayyorgarlikdan o'tmagan markaziy osiyo davlatlari yaqin yillarda jiddiy tahdidlar bilan yuzma yuz kelishlari xavfi bor biz uh, harakatdan necha narsa nima bor biri shudiki o'zbekiston islomiy harakati haqiqiy tushunishligi kerakki safot shamolda mazlum bo'lgan musulmonlari lekin o'zbekiston islomiy harakatini ko'rgan zajirlardan kam ko'rgan emas shu xoinlar bor Tahhordan chiqib Tohirotgacha minglab minglab birodarlarimiz shahid Bu mantiqada undoq yo'q shahid chiqqan bo'lmasa shularni tavassum ammo afg'on jurnalisti amin munaqid xalqaro kuchlar afg'onistondan ketganidan keyin mahalliy afg'on kuchlari mamlakatda xavfsizlikni nazorat qila olishlariga ishonishini aytadi right now the, the afghan forces are in good number they can cope with situation definitely o'zbekiston islomiy harakati afg'oniston shimolida hali toliblar davridayoq faol bo'lgan asosan o'zbekistonliklar shuningdek markaziy osiyo qafqoz va sobiq sovet davlatlarining boshqa musulmon mamlakatlari jangarilaridan tashkil topgan o'zbekiston islomiy harakati ikki ming birinchi yil kuzida amerika va xalqaro kuchlar amerikaliklarning hujumlaridan keyin afg'oniston bilan chegaraga yaqin pokistonning qavmlar nazoratidagi mintaqalarda makon topishgandi o'zbekiston islomiy harakatining amiri tohir yo'ldosh pokiston shimol g'arbida ikki ming to'qqizinchi yil avgustida halok bo'ldi tohir yo'ldoshdan keyin harakatga amir etib tayinlangan uning kuyovi usmon odilning ham ikki ming o'n ikkinchi yilda halok bo'lgani va usmon g'oziy hozirda harakat rahbari bo'lgani xabar qilingan edi inshaalloh biz bor inshaalloh buni ham ah, aytmaymiz inshaalloh qarib ham aytamiz va inshaalloh buni bir gap ham bir so'z ham qilib qo'ymaymiz lekin inshaalloh inshaalloh alloh xohlagan bo'lsa bu ishlarni ham qilamiz inshaalloh va mardimlar yaxshi qilgan ko'p nima bo'lgan inshaalloh birodarlar ko'p da'vat mardimlarni qilgan ko'p ko'p elga keltirgan inshaalloh bizlar millatdan bormi o'yinam aytamiz bormiz yenam aytamiz bormiz va men haqimdan ko'p duo qilinglar bizam sizlarni haqlaringizda duo qilamiz alloh subhanahu va taolo bizlarni ham ana shu haqiqiy erkaklar bilan birga yashatsin muhabbatda aylasin alloh subhanahu va taolo siz bizlarni avvalan shu dunyoga bo'lmasa jannatga bir joy qilsin alloh sizlarni va sizlarni o'zi shu yerga sobit qadam qilsin Jangda yengilgan kurashchi hech kurashga to'ymagay, nom ulug'du quru bo'lishni suymagay. Jangda yengilgan kurashchi hech kurashga to'ymagay, Nom ulug' do'spirasi quru bo'lishni suymagay, nusratning egasi Alloh seni tashlab qo'ymagay. O'zi sodda niyat oli g'olib afg'onim meni. Nusratning egasi Alloh seni tashlab qo'ymagay. O'zi sodda niyat oli g'olib afg'onim meni. Qalbda jo'shurdi bugun g'ayrat imonim meni. haq yo'lida jon berishdir ahdi paymonim meni qalbda jo'shurdi bugun g'ayrat iymonim meni haq yo'lida jon berishdir ahdi paymonim meni qalbda jo'shurdi bugun g'ayrat iymonim meni haq yo'lida jon berishdir ahdi paymonim meni qalbda jo'shurdi bugun g'ayrat iymonim meni haq yo'lida jon berishdir ahdi paymonim meni jahonda nima gap qisqa satrlarda pokistonning Balujiston mintaqasida kuchli yer qimirlashlaridan uylar buzilgan va xalqdan o'lganlar bor. Karachi shahrida ham shunday. Bu yer silkinishi natijasida jami 34 ta inson hayotdan ko'z yumgan. Pokistonga qo'shni mamlakat Eronda ham yer qimirlashdan yashash joylari vayronaga aylangan va aholidan 50 ga yaqini o'lgan. Vaziriston Yaronshohdagi G'ulomxon yo'lida dushman sangar qurib olgan joyga katta mashinada fidoilik amaliyoti bo'ldi. Hukumatning xabar berishicha, 8 ta faush o'lib, 12 tasi yarador bo'lgan. Yaradorlardan 4 tasi o'lish arafasida edi, inshaalloh. Shimoliy Vaziristonning Miranshoh shahrida Pokiston murtadlarining qiruvchi vertolyotlari xalq ustiga havodan hujum qilib, bir kishini hayotdan ko'z yumishiga sabab bo'ldi. Shuningdek 20 ta inson yarador bo'ldi. Yaradorlar orasida ayollar va bolalar bo'lgan. Shuningdek murtatlar mashina bozoriga ham hujum qilib, bir necha mashinalarni yoqib yuborgan. Kecha Shimoliy Vaziristonning Merali shahrida ham hukumatning qiruvchi vertolyotlari muhojir va ansorlar turgan uylarni o'qqa tutgan. Shahidlar orasida Jamoatimizning madrasa talabasi ham bor. Yaradorlar esa tezda shifoxonalarga yetkazilgan. Hukumatning xabar berishicha, 5 ta shahid, 8 ta yarador emish. Hujumlar Idak hamda Hakim Hel degan joylarga uyushtirildi. Pokistonning Peshawar shahridagi Yakkatut degan joyda Avami Nashir partiyasi a'zolari yig'ilish qilish uchun Kelgan paytda mashinadan tushishi bilanoq uni o'zi o'ylagandek hamkasblar emas, Xudoyi kutib oldi. Partiya a'zolarini bag'riga bosishi bilanoq fidoyining tugmasi ham bosilgan. Natijada 16 ta murtad bo'lgan. 35 tasi yarador bo'lgan. O'lganlarning 10 tasi murtad favl, bir qalamkash, qolgani partiya a'zolaridir. Maqsud mintaqasidagi Sororog'a degan joyda Amerikaning josusiy tayyorasi 2 marta hujum qilib, Tolib birodarlarimizdan 4 tasini shahid etdilar. Pokistonning Tank shahrida mujohidlar va Pokiston murtatlari o'rtasida shiddatli jang bo'lib o'tdi. Har ikkala tarafdan ham talofatlar bor. Balojistondagi partiyalardan birining vakili Sardor Saninul Lazay yo'l chetiga qo'yib, minalashtirib qo'yilgan mashina partiya a'zolari joylashgan 5 ta avtomobil kelishi bilanoq minalik mashina portladi. Bu amaliyotda 5 ta murtad bo'lib 25 tasi yarador bo'lgan. Partiya rahbari Saninul Lazay tirik qolibdi. Afg'onistonning Nangarhor viloyatida politsiya postiga mujohidlar hujum qilib, Karzay askarlaridan 4 tasini o'ldirgan, bittasini yarador qilishgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining Texas shtatidagi zavodlarning birida katta portlash bo'lgan. Zavod ishchilari yongan, yonib kul bo'lgan. Qattiq portlashdan yer larzaga kelgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 20 ga yaqin kofir o'lib, 40 ga yaqin yarador bo'lgan. O'liklar soni yana oshishi mumkin. Atrofdagi 50 ga yaqin uylar vayronaga aylangan. Amerika qo'shma shaytonlari Boston shtatida katta yugurish marafoni bo'lib o'tdi. G'oliblarning oltin taqinchoq bilan taqdirlash marosimida kutilmaganda ikkita mina portlagan. Marafonda g'olib chiqqanlar qizdirilgan temir taqinchoqlar iladigan makonga yetib oldilar, inshaalloh. Biz uchun mana shunday ajoyib sovg'ada 20 ga yaqin kofir o'lib, 200 ga yaqini yarador bo'lgan. O'lganlar orasida sportchilar va marafonni tashkil etgan mas'ullar va homiylar bor. O'zbekiston Murtad Karimov kofir Putin oldiga borib, terrorchi va ekstremistlarni xavfi bor. Bizga yordam ber deb yolvorgan. Hozirda nafaqat O'zbekiston, balki O'rta Osiyoning barcha davlatlarining rahbarlari oyog'i kuygan tovuqqa o'xshab qolishgan. Kofirlar o'zlaricha chegaralarini mustahkamlashmoqda. Mana azizlar, bugungi juma dasturiga yakun yasab, keyingi juma dasturimizda g'oyibona ko'rishguncha xayrlashib, Allohdan bizlarni o'z fazl va karami bilan burkashini va ustimizga rahmat va barakatlarni yog'dirishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi وبركاته السيد كالريح كالموت غزارة مقدام يطلب زارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهبط أكابابيل تخرق بالرعب جدارة